ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا Na tumekwisha bainisha katika Qur'ani hii ili wapate kukumbuka lakini haikuwazidishia ila kuwa mbali nayo قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا ila ذي العرش سبيلا sema لو kuwa wangelikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi subhanahu wa ta'ala سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى ametakasika na ametukuka juu kabisa na hayo anayosema تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliomo ndani yake. Na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye maghfirah. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا na unaposoma Qur'ani tunaweka baina yako na wale wasioiamini akhira pazia linalowafunika waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqa وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا Na tunaweka vifuniko juu ya nyoyo zao wasije wakaifahamu. Na tunaweka kwenye masikio yao uziwi. Na wanapomtaja katika Qur'ani Mola wako mlezi peke yake, basi wao hugeuka nyuma wakenda zao. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia wanapokusikiliza na wanaponong'ona Wanaposema hao madhalim, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Tazama vipi wanavyokupigia mifano, basi wamepotea. kwa hivyo hawawezi kuipata njia. Waqalu a idha kunna idhaman wa rufata a inna lamab'uthuna khalqan jadida, na walisema je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya qul kunu hijaratan au hadida sema ueni hata mawe na chuma au khalqan mimma yakburu fi sudurikum فسيقولون man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marrah فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا Au umbo lolote mnaloliona kubwa katika vifua vyenu. Watasema, nani atakayeturudisha tena? Sema, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza watakutikisia vichwa vyao na watasema lini hayo sema asa yakawa karibu يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا siku watakapokuiteni na nyinyi mtamuitikia kwa kumshukuru na mkadhani kuwa hamkukaa ila muda mdogo tu Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Sisi tumebainisha katika Qurani hii kwa uwazi mzuri tukipiga mifano na kutoa mawaidha na hukumu ili wapate kuaidhika hawashirikina. washirikina lakini nyoyo zao zimekuwa kama mawe. Kubainisha huku hakukuwazidishia ila kuzidi kuwakimbiza na haki. Ewe nabii, ili kudhihirisha upotovu wa madai yao wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu sema, lau kuwa wapo miungu wengine pamoja na Mwenyezi Mungu kama wasemavyo, hao miungu wangelitafuta njia kumfikiria huyo mwenye ufalme wa mwisho ili wapate kushindana naye. Mwenyezi Mungu ametakasika kabisa kama anavyostahili na ametukuka aliyemkuu shani yake na yote wanayodai kuwa wapo pamoja na yeye miungu wengine. Hakika mbingu saba na ardhi na viumbe vyote vilivyomo humo vinamtakasa na kumtukuza na vinaonyesha uzuri wa kuumbwa kwake na kutakasika kwake subhanahu na kila upungufu na kukamilika ufalme wake na kwamba yeye hana mshirika na yeyote katika viumbe wa ufalme wake ulioenea. Vyote hivyo vinamtakasa na kumsifu. Lakini makafiri hawafahamu hoja hizi kwa kutawaliwa nyoyo zao na mghafala. Na Mwenyezi Mungu ni mpole kwao na mwenye kuwasamehe wanaotubu. Kwa hivyo hawafanyi haraka kuwapa adhabu. Ewe nabii, unaposoma Qurani inayotaja dalili za haki sisi huweka pazia lenye kukuficha baina yako na wale wasioamini kufufuliwa na malipo pale wanapotaka kukushambulia. Kwa hivyo hawakuoni. Na kwa mujibu wa hikma yetu ya kupotoa na kuongoa huweka vifuniko juu nyoyo zao wasipate kuifahamu Qur'ani ilivyo. Na katika masikio yao hutia uziwi basi hawasikii lenye manufaa kwao. Hayo ni kwa sababu ya kupindukia katika inda yao na majivuno yao. Na pale unapomtaja Mola wako mlezi katika Qurani peke yake bila kuwataja miungu yao, wao basi hurejea nyuma wakaacha kukusikiliza. Sisi tunajua vyema vile wanavyoisikiliza Qurani nao ilhali wanaikejeli na kuifanyia maskhara na huku wanakusikiliza. Nao wanayaficha iliyosemwa na hiyo ndiyo kauli ya wenye kudhulumu katika siri zao wakisema ikiwa mtamfuata huyu basi hamumfuati ila mtu aliyegeuzwa akili yake. Hebu angalia vipi walivyokushabihisha. Wamekushabihisha na mtu aliyerogwa na wakakuita kohani, mtunga mashairi, wakaipotea njia ya hoja. Kwa hivyo wasiweze kupata njia ya kuzua tusi linalokubalika au kwa hivyo wakaukosa uongofu na wasipate njia ya kufikiria. Wanaokataa kuwa watafufuliwa wanasema hivyo tutafufuliwa baada ya kwisha kuwa mafupa yaliyobunguliwa na mapande mbalimbali tukawa hai na umbo jipya haya hayaingia kilini. Ewe nami waambie hata mkiwa mawe yasiyo na uhai au chuma ambacho ni kigumu kuliko jiwe au umbo jingine lolote ambalo mnaona kwa mawazo yenu haliwezi kuwa hai basi hapana shaka yoyote mtafufuliwa. Watasema kwa kuona ni muhali, nani atakayeturisha hivyo? Waambie, atakurisheni mwenyezi mungu, yule yule aliyekuumbeni mara ya kwanza, watakutikisia vichwa vyao kama stajabu, nao wakisema kwa kejeli, huko kufufuliwa unakutuahidi kutakuwa lini? Waambie, nataraji kutakuwa karibu. Na siku atapokufufueni Mwenyezi Mungu kutoka makaburini kwenu, mtafufuliwa nanyi mkimshukuru na kumsifu Mola wenu mlezi kwa ukamilifu wa uwezo wake. Na mtadhani kuwa hamkukaa makaburini kwenu ila muda mchache tu. Mtaona muda ni mfupi kwa mnasaba ya hayo mnayoendea.